بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفر buru fi sudurikum al aya dawuh menika nula dateng ucapane wong kafir sing boten ngakoni anane dina kiamat dasar pemikirane wong manusa wis dadi balung kelataan ajur kok iso urip maneh ku lho ketemu pirang perkara iki pikirane wong kafir ngeten iki mboten sah dipaitu ya soalé napa ora ana hidayah ora entuk pituduh lah kita wis kadung diparingi fadal dening Allah diparingi iman gumunake ucapane wong kafir Neng menawi kita pelajari sekawit awal pancen wong kafir ku rak diparingi pitudu. Jadi gampang ayo ora iso. Apa maneh barang angel. Kalau gawe contoh sing gampang kanggo wong kudus. Kenteng iku sangka lempung, bata iku sangka lempung. Apa bata nek wis dadi lempung iso dadi bata maneh? Ora usah dijawab ra. Wong pancen bata iku sangka lempung. Dadi lempung gawe bata ya iso. Arene pikirane wong kafir ora jajak. tantangane Quran. Kul dawa sira Muhammad uneni wong kafir. Kono ana sirah kabeh hijaratan ku dadi watu. Au hadidan atau dadi wesi. Au khalqan atau dadi makhluk mimma setengah sangking barang yang buruk kang dadi wegah. Awal apa mafi sudurikum kang ana ing dalem pira-pira ati dira kabeh legane ngati dadi makhluk sing cara pikiramu wegah dak mungkin iso wujud ana nyawane apa sing kira-kira anggap abot pamane bumi bulan surya matahari Gusti Allah gawe urip iso. Diparingi nyawa kabeh iso. Sing paling gedhe nganti sing paling cilik. Malah sing gumunake niku sing cilik-cilik niku lho. Contone Uler gudik niku lho. Bisa nak jero kulit. Kok iso urip? gudik gudik niku istilah zaman dek cilik niku santri gudiken lho ya. iku tangane ku mlempung-mlempung putih-putih nah ana citae iku jerone ana kewan cilik leng lebok no piye le masang nyawa piye nak jero malah justru iku sing gumunake nak jero kulit sak jabane daging kok iso urip nek ana ngono gampang pikir sing gawe sapa maka wis bar mun sing gawe Gusti Allah ora iso kowe nek ijeh nafsu utawa pikiran sih meronta-ronta fandur ila nafsika wis grayange awakmu dhewe manusia kira. Bolane nak one jo harta khaid fandur ila nafsika summan taqili lil alamil ulwi summa sufli tajid bi sunal bati al hikami lakin bi qama dalilul adami. Imam Ibrahim Al-Laqani nak ngene jo harta khaid. Niku pun wonten tengene Quran. فلينظر الإنسان مما خلق manusa kudu gelem mikir-mikir sangka apa dheweke digawe manusa isin ape ngomong nek kowe isin Gusti Allah ora isin khuliqa mimma indafiq manusa dititake saking toyo sing tersendat-sendat metune cara Jawa gregel-gregel Ya kharuju min baini sulbi wat taraib metu sangka iga wekase silanang lan ngandhap susune si wadon Ini sampan bayang ke, terus sampan eling dek dadi nganten. Sangka apa kue? Nek jisin, gusti Allah raisin. Iku. Kalau nek gawe istilah kaya umbel. Tapi kok iso melaku? Bo iku ae dipikir, dadi ora usah ribut-ribut. apa maneh watu pasang nyawa pendung pasang nyawa ya iso wae tongkate Nabi Musa iso dadi barang padat naik iso dadi kewan nek dibuanting dadi ula mboten kaya ula mboten dadi ula sampean pikir mulai pasang nyawa nalika apa Engko nek dicekel maneh dadi tongkat maneh dadi pentung maneh. Nyawane mlayu ring ndi? Hmm. Iki tantangane Allah. Nek dikandani ngono fa saya kuluna. Moko do ngucap wong kafir, mayyidina. Manut ai sapa yuidu iku balekake sapa wong na ing sing balekno urip lho sapa iki kanjeng nabi diparingi pirsa barang gaib fasa yakulang kok dhewe mesti muni ngene Muhammad sing balekno sapa ah jawab Gusti Allah diulang eh, Gusti Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah nek kono takon sing uripna sapa kul dawuh sira Muhammad Alladzi yaiku zat fatarakum kang nitake sapa ladikum ing sira kabeh awwala marratin ing dalem kawitane ambalan. Sing gawe urip, sing nyiptakake sadurunge. Nek iki ana jeladrene ana bahan-bahane, kenapa mbok gumune? Padahal sadurunge gawe, sadurunge manusa diciptakake ora ana barange. No ora ana barange. Nalika gawe bumi durung ana contone. Gawe langit ora ana contone, gawe manusa tanpa conto. Gampang, gampang. Ki cara pikirane makhluk. Gusti Allah padha uga ana conto atau ora ana conto gampang wae. rene al quranku ku diselarasake karo penerima sing nampa mula bahasa lan pikirane supaya bisa dipaham karo sing nampa biasane manusia gawe kawitan karo balekno iku gampang balekno iku cara manusia tuku klambi ya dondomi mulai awal kangeran barang dondomane suwek. baleni dondom ayo gampang lah malah wong karek baleni delujur delujurane wis ana contone engko nek mbok kandhani ngono Muhammad fasayun ghiduna ilaika ru'su ru'usahum mongko gedhek-gedhekake sapa manusa ilaika marang sira ru'usahum ing pira-pira sirahe Engko gedhe-gedhek nek ini anggere mbok kandhani malah gedhe-gedhek. Ngono wis dikandakno dikek. Tenan Kanjeng Nabi ngendiko. sing gawe yo sing nyiptakake pertama gedhe-gedhek tenang. Nek gedhe-gedhek iki cara Jawa. Nek geleng-geleng cara bahasa Indonesia. Tapi cara wong saiki gedhe-gedhek karo geleng-geleng ya geleng-geleng paham sing geleng-geleng kok geleng-geleng fasayunu iduna ilai karu usahu lah kita merusak sing mukmin lah ya kok lereng gede-gede itu lapo kok dogumun malah ucapannya dilincip kenisan wis gede-gede keliru wayakulu nadong ucap para wong kafir matahu mata iku sok kapan huwa utawi kiamat sok kapan nantang iki namine nantang sok kapan Muhammad kiamat muncul kul dawa sira Muhammad asa an yakuna qariba muga-muga yen ana dina kiamat iku parek ngene iki lho maknane ngene iki kangelan muga-muga dina kiamat parek gawe cara Jawa wae. Muga-muga ora suwe. Oh, gampang. Ya makna murat itu dene. Sok kapan kiamat eh semoga engko ora suwe. Aduh. Sido. Kiamat iku ana sura, ana kiamat kubra. Mati niku kiamat sura. Kita iki mesti mati. Mesti, mesti. insya Allah pasti. Lah mati macam-macam sebabnya sebabnya. mati sebab ketiban pedang ya Neng Ning mati tanpa ketiban pedang. Eh. Malah sing mati tanpa ketiban senjata. Niku luwe akeh. Tinimbang sing matine dipateni wong, matine dirampok, matine difitnah. Akeh sing mati tanpa dipateni wong. Langsung niku luwe akeh. Kalau kayak mutan, ada orang haji, rombongan haji, teko-teko terus ana sing terkena fitnah atau musibah nak mino mati kabeh to. Terus ana wong ngomong ayo kene kulo nek doa untuk haji ku sing mati akeh rak mekakat. Kula jawab, akeh sing ora haji. Nek pacar Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia dengan tenang ya mesti dah nggak mati tenang mesti Orang usah mati krun jalan ora ana pada dari ini jam ini pemakaman di jam 2 ya niku sing muni ngono ku pirang-pirang ya. karo sing haji akeh sing urung haji mati Mulanya nganti ba'dul fuqaha ba'dul hukama ngendika wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi tanawwa atil asbab wal mautu wahidu wa malam yamut bisayfi mata bi ghairihi wong sing ora mati nang perang mesti mati tanpa perang pasti ta'addadatil asbab sebab kematian macam-macam wal mautu wahidu mati ku siji mati sebab kematian macam-macam sing lucu ku ora ana wong mati berjamu lucu berjamu mati kanca kula pas bar sehak kalih kula niku sehak terus awake mriyang jamu bar jamu sak jam mati mati mati ini bar jamu ana ana sing mati ini bar nguntal pil maksudnya pil kanggo marasno tapi nguntal pil mati ana sing rak nguntal-nguntal mati ya ana <laughs> no. Niki. Nah, ngene sing diyakini mati pasti. Wis eling-eling. Mati ki pasti. Ah, sing penting berusaha supaya nalika diparingi kacabut umure saged zikir. Niku sing penting. Saged zikir. Mulane zikir iki dilatih. Dilatih lesane dilalih dilatih atine dikir terus ah. mulane kanggo jawab wong kafir kul asa ayyakuna qariba lah biasane matine manusia ku menurut hobine kanjeng Nabi ngendika matal mar'u ala ma ahabba matal mar'u ala ma ahabba matine wong iku menurut hobine hobine apa hobine badminton angko bar badminton mati ana ana sing senengane tenis dituruti mati bar tenis menteri olahraga Malaysia. Mati. Bartenes, tenes. Sing senengane tahajud. Mati bertahajud. Siapa itu? Mbah Asnawi. Raden Asnawi Kudus bertahajud mati. Sing senengane ngopyok bar ngopyok mati. Tahun seket songok kalau bicara tentang Tayuk. ora lagi dudut nyawane didudut dadi mati nggawa kertu sing senengane ring gripik ndek eko tapi niki <laughs> bar tukang gripik langsung mati tapi kalau nanti kata niki disenengi wong gripik sakniki pun mboten enten kok Pak lah aku lek cerita ndek eko kok aku nengane sakniki gripik mun sae niki lah sampean mangke kedah mikir senengane sing baropo niki niki urusane jenengan kanjeng nabi nung matesi matal mar'u ala ma ahabba matine wong menurut hobine amarane ah, zikir iki sing terus dikir zikir niku nek mboten lisan ati ati tetep dikir carane piye ah niki supaya iso carane kaifiae. Sampeyan nek mlampah-mlampah ngerti opo wae, terus kontak sing gawe sapa? Iku carane. Iki sing diarani makrifat. Ngerti wit kurma, wit kene dakno kurma, cemara. Godhonge kok sedilik-cilik-cilik-cilik ngono rambut. Terus atine kontak sing gawe ngono ku sapa? Ya. nah, kita namanya zikir. Lah niki sing ganjarane gede sing ke Kanjeng Nabi tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. berfikir sejam luweh bagus tinimbang ibadah sewidak tahun. Siti Wasit ngatain Mikir, ada gedang. Dua gedangnya gede-gede. Terus pikir, kok iso gedang kok gede-gede? Ombong-ombongnya sehingga wis apa. Jadi terus langsung Allah. Nah, mikir-mikir ngatain itu. Langkung utami timbang ibadah sewidak tahun. Neng aja nganti ketipu karo iblis. Mulane saiki ndak usah salat. gak usah poso sing penting mikir-mikir wah payah nih ini iblis itu ndaki era mekakat soalnya nak suwargo saat dulu badam ya. iblis nak suwargo wis suwi jadi wong pinter iblis nih buatan cilian Nek kados kula jenengan ini sing godha mboten iblis langsung mboe mandheke. iblis ku sing digodhog nabi-nabi para wali nek kula panjenengan iki carane ya camate ngono camate iblis ana sing lurae ana sing kami tuane iblis niku sing godha cilik-cilik ngoten niku ha cilik mulai kadang-kadang wis katut Oh, iki carane dadi iblis ya ana anak putune, manusa ya ana anak putune. Lah iblis wis kontrak Orang kontrak seratus sehari, enggak kontrak kontrak itu kontrak selawase. Ke iblis. Lau zayyina laum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Anak Adam bakal tak goda komplit. illa kamil humul mukhlasin kejaba kaulon jenengan Gusti sing ikhlas-ikhlas Tegasnya piye orang mampu nggodha wong sing ikhlas-ikhlas kaya nabi, rasul, para wali, iblis wegah. Tapi tetap berusaha ndek. Wangsul dateng ayat jawabane muga-muga rasuwe nalika ana takonan sok kapan kiamat muncul. Nah, terus nerangake situasi akhirat. Oke. risike lan apike ayat Quran per ayat siji lan wene Ono sambungane Yauma yada'ukum cerita Muhammad ing dalam dinane undang-undang kum ing sira kabeh sing ngundang-undang Gusti Allah. Yaumaya yad'ukum ing dalem dinane ngundang-undang sapa Allah ing sira kabeh. Niki Gusti Allah sing ngundangake tapi sing ngumumake malaikat Israfil. Semprong diangkat malaikat Israfil ngumumake. carane piye nganggo semprong ayatu hal idzamul baliyah e balung-balung sing wis ajur wal ausalul mutaqatti'ah ros-rosan sing wis kocar-kacir waluhumul mutamazziqah daging-daging sing wis kurat-karit wasyu'urul mutafarriqah rambut-rambut sing wis tersebar innallaha ya'murukunna an tajtami'na li qadha Allah ndawi sira kabeh kumpul ana putusan niku terus daging melumpuk rambut melumpuk balung-balung dadi siji terus dipasang nyawa Gusti Allah gawe ngono gampang. Kabeh tunduk. Sing umumake malaikat Israfil, istilah Quran disebul sempronge. Ini padha karo ucap wong manusa nek baris rak lairen telompret. Engko nek telompret wis disebul padha karo ngono. Ha iki basane manusa ngono ditiru karo Quran. Nah, Quran itu kalam ibarat. Kalam ibarat itu omongan sing cocok karo sing nampa. Iki carane. Kula pun wangsul wangsul nerangake. Jenengan yang ngomong karo pitik kok jelu cutik tik. Ki wau lho, ana sisa saur, pirang-pirang. Malah ana tahu goreng bareng, deh. Oh. Ki tambah-tambah nek gelem tak tekok meja engko ya kok pangano pitik meneng ae cek kula apa ngrembeng mesti kono sama di ke cara pitik kacake pitik nek ngomong dak cetha ya ah nek karo pitik cara carane krrr, eh ana tahu goreng luwian dek pajar ki wah itu pang mau angno iki carane dadi nganggo bahasa kur Engkau naik wedus ya aja kur Lho cukup kur kok apa wedhus ku basa. Endi kok kur? Wedhus ra tampa. Milih-milih-milih-milih-milih oh, ngono carane. Dadi bahasane dhewe-dhewe. Lah Quran ngono. Telompret disebul. Nah, terus muni. Iki ya ngono semprange malaikat Israfil disebul. Unine kata sing kula aturake wau. Ayyatul idhamul baliyah. Engko nek wis kaya ngono, fatastajibuna mongko do nyembadani sira. Do nglumpuk marane undangan mau bihamdi kelawan perintah Allah. Nglumpuk dadi siji. Nalika ngumpulake nok ladang masar carane kersane kita sakit maham kok isane sing do ndelik piye bumi digawe bumi anyar kanggo supaya makhluk ora ana sing mlayu geni neraka ngubengi geni neraka ngubengi dadi ora ana wong sing nyedak genal mesti mlayu mlayu geni neraka niku dikandhaleni dening malaikat pirang-pirang. Kok arepe geni neraka kuwi ape ngobong sing dosa. Dipekak karo malaikat, cukup kanggo ngumpulake. Ah, tempat kumpul bahasa Arab mahsyar. Terus Jawa wong Jawa nambahi ora-ora mahsyar. Wong Jawa niku tambahane wong Jawa niku. ora-ora mahsyar. Wong Indonesia nambahi ladang mahsyar. Nek sing bener mahsyar. Tempat kumpule manusa. Hmm. Do ngumpul kabeh. Nek wis do ngono ngumpul kabeh. Lah niki nalika teng ora-ora mahsyar niku mboten enten tiyang nganggo sandangan, mboten enten. Udo kabeh. udha kabeh lanang wedok tumpang tindih udha kabeh nalika Siti Aisyah diceritani Kanjeng Nabi niku isin praupane ditutupi maksude ayo kok udha ndung piye ra katok wong akeh ah, Kanjeng Nabi ngene ora ana wong ngurusi ngono-ngono iku Aisyah ngono Kanjeng Nabi ngendika ngono padha karo nek ana wong wedok ana kobongan kok piye cincang-cincing nganti dhuwure lek makakat masak reti nek cincang-cincing dhewe. Wis pokoke slamet sangka kobongan ngono wae. Ya. Wis lali. Lah nek wis kaya ngono iku wa tadzunnu padha yakini. Sapa sira kabeh illa bistum ora do kendel sira kabeh nok donya illa qalila kejaba mung sedelo. Terus kue ngelingi situasi dunia. rumahsamu sedih lah tok. Nanti wong sing diwaringi umur pitung puluh tahun, bolong puluh tahun, niku rasanya kayak meng sedih lah. Sedih lah. Ya, sedih lah. Aku lebih ambak niku eling dek cili, dulanan, bal-balan, nak gon menoro niki, biodalan, eling. Dulanan ya bangsa umur sepuluh tahun, 11 tahun, dek dulanan, bal-balan. Agar mulai toko omah dijewer bapak. Lah pokok dijewer. Jarene bapak. Bal-balan asale wong kafir nyaduki sirae Sayyidina Husain. Dadi kowe nyaduk bal padha karo kowe nyaduk sirae Sayyidina Husain aku dikorokno. Ah aku ora wani madone karo bapak lho. bal kok sirah aku ngono den. <laughs> ngono tapi dak wani mu dikeplok. Dikeplok. Rasa bapak karo aku. Ya, bapak jiroso. Lah aku sih cilik dadi dak wani madone. Cuma nek ati mikir wong bal kok sirah aku sing ngono ae. Niki tak kandakno saiki. Nah, tapi dhek kok dak wani aku. Bu eling dek cilik. Terus eling. Wong aku ditinggal bapak umur telulas tahun. Ditinggal ibu umur walung tahun. Jadi umur telulas kebucah. Rantai pak, rantai ibu. Kini ngeroyok nyekar. Nah, nabang nyekar niku ngeroyok. Mergo aku dandangan melek wong suge-suge kudu jajan lontong tahu. Lah aku ra didit. ngerti ya ibu kok enak ya mana kok aku rak ditawani ini malah ini kalau aku saat ini ada dedandangan cilik-cilik tak edit saat ini ben ora ngelongok ngoten ben gitu ku tahu saat ini ngoten ini ku melek-melek saat itu kau nangis nyekar untuk dit jaman ini jaman zaman London namanya saksen Terus tuku lontong tahu, aku le mangan windi-indi suwe. <laughs> Niku tak nikmat no, Masya Allah lontong tahu ku ngene iki aku <laughs> mulanya saiki kula niku nak caca cilik-cilik tak sakene ki jajan kono jajan walu tak ngono no nekok eling dik cilik ya mulanya wong nek eling nasibe dik cilik iku mare welas asih oh welas asih Wane nek ana wong dadi jeragan, sekawet wis dadi jeragan, mergo bapake jeragan. Iku biasane welas asih karo masyarakat kurang. Nek asale fakir terus dadi jeragan, ha iku biasane saakenan. Wah, oh, saaken. Iku biasane kaya ngono iku. Tapi kadang-kadang ya ono sing welas asih. Wangsul dateng ayat. Nah. badane keterangan konkret mulai dunia nganti kiamat terus kanjeng nabi didawi Gusti Allah Wa qulan sira Muhammad li ibadi maring kawulaku kawula-kawula sing mukmin iki lho kandhane nek ngomong aja sak kepenake dhewe niki napa maksude ngeten lho Wong kafir kafir sih dora manut manut iku sebab sebabnya durung entuk hidayah, durung entuk pitutu. Jadi nih ngomong karo wong kafir kafir wong sing durung ngerti durung ngerti niku diulang gusi Allah. Yakulu padha ngucap sapa kawula mukmin marang wong kafir alati ing kalimah iya kang utawi lati ahsanu iku luwe bagus nek ngomong sing apik. Wong-wong kafir aja, kowe aja kafir, neraka kobong terus kowe aja ngono. Carane ngomong aja ngono. Piye le ngono? Le ngomong. Engko diwelang nek gede buri. Sebab nek ngomongi rak penak, Inna syaitona satamne setan yanzaku zaku iku ngrusak setan benahum antarane sira kabeh. Wong kafir karo wong mukmin dirusak hubungane supaya saya ngadoh. Sebab ucapane wong mukmin sing kasar-kasar. Berak gelem ibadah neraka. Iku keladaan. Keladaan. Nek ngomong aja ngono. Engko diwelang. Sebabe inna syaitona satamne setan kana kono sapa setan lil insani marang manuso, aduan ku musuh mubinan kang terang-terangan. Basa kudus musuh bebuyutan. Lah kelimah sing bagus ku piye? Rabbukum a'lamu bikum. Ki antarane. Rabbukum utawi pangeranmu. alamu kungu daneni pengiran bikum nengene sira kabeh sing wis ya wis saiki diperbaiki carane ngomong ngono laku-lakumu sing wis ya wis ndek kok kene totoan ayo sing wis ya wis aja dibaleni pengiran ngerti nek kowe gelem bali mengko diapura dosane kabeh kullil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wong kafir kandhane Muhammad angel gelem mareni le kafir bebas penak ra kafir 70 tahun Apa mati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosa 70 tahun, kafir 70 tahun, amblas. Jadi ini dirungoknya kebenak. Dalile teng surat Al-Anfal juz 9. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Dadi wong kafir-kafir krungu ku kepenak atine. Kula rumiyen ku mekakat madon. main ayo sing wis wis saiki tata tata tobat Gusti Allah ku pengampun penyayang tampan tampen wis aja ngelingi sing wis anggar ora dibaleni oh carane kaya ngono iku niki ulangan Quran ana sing iku nalika durung ana perintah perang kaya ana jalalen kula jawab surat kulilladzina kafaru in yantahu yufar lahum ma qad bar perang surat al-anfal niku temurun apa perang surat baroah al-anfal niku ana sing muni sambung ana sing menene pisah mulane nek ngene surat baroah niku ora ana basmalah ora ana basmalah akhir surat Al-Anfal innallaha bikulli syai'in alim awal baro'ah baro'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin iki nek maca ora usah nganggo basmalah sambung ya kuwi nalika perang ya di nabi selalu ngikuti sing bagus-bagus nalikane kanjeng Nabi badhe sedo kurang setahun kufar Mekah dikuasai jeneng Nabi para sahabat nginting-nginting wong kafir-kafir sing tau mateni bapak e dulure dinding-ding mesti dibalas dumadaan Wong kafir dilebokno ning Masjidil Haram kabeh. Dijak omong-omongan api an karo jeng Nabi. Niki bar perang bolak-balik, mboten kok tak durunge perintah perang bar perang bolak-balik. Malah kajadi meh sedo, kurang setahun meh sedo. Lha diajak api api an. cara bahasa kudus mohon ben gampang api an. Muga cara Jawa eh bangsa kures, Kowe keturunan kures, aku dhewe ya keturunan Kores. Dadi kowe karo aku iki siji satu awak. Eh keturunan Abdi Manaf, aku ya Abdi Manaf. Dadi kowe karo bolo dhewe. Iki omongane jeneng Nabi. Sahabat niku wis Kuwat pengine mbales nene wis nggo penthung nggo sembarang ape mbales. Ketemu jeneng Nabi ngomong api-api. Maza tadunnu Nabi kira-kira aku ki ape la apa sih? Kue ape tak lapakna coba malah kon bedek. Abu Sufyan CS. Abu Sufyan ki termasuk sahabat sing masuk e Islam termasuk keri. Kurang setahun jeneng Nabi Abu Sufyan. Jawabe qalu khairon. Jenengan pasti badhe damel sae kita. Anta akhun karim wa ibnu akhin karim. Jenengan tiang sae, keturunan tiang sae. Iki bahasa pendekatan. Niki namanya kalamun siyasiyun, bahasa politik. Oh. cara saiki koalisi kebangsaan lho kaya ngono iku ono iku lho ya asale tukaran asale iki terus akhire kanjeng Nabi ngendika ilhabu fa antum tulaqa wes buyar buyar bebas kabeh ngati sing KKN KKN dibebas kabeh lho lho ora diurus ana iku Masya Allah. Borat ini mau KKN. Omae wong Islam dirampas. Sak pekarangan Niki. Pirang tahun? Sangang tahun. Nabi para sahabat nonton pengasingan. Coba omah disewa sangang tahun itu piro. Oh, bebas kabeh. Orang diurus. Bebas. Bebas. sahabat yo ya, cara ado cara uang yang baik wae kados mangkal sithik-sithik lah iya kok dibebas kepe nak nah, aku kepengen ngetak gulu kok bebas lah lakek gerembang-gerembang temurun ayat ida jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja nalika teko pitulungane Allah Bebas kota Mekah, bebas niku bahasa bisa dikuasai. Bebas aja Wara'aitan nasa seliramu Muhammad ngerti poro manuso yadkhuluna nafi dinillahi afwaja dom lebu agama Islam berbondong-bondong mlebu boyong pambukaning kapura mlebu kabeh para sahabat gumun. Sing daftar ora siji loro, puluhan ewon daftar masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kanjeng Nabi didawi fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih mujiring Allah. Kanjeng alhamdulillah wasyukrulillah. Para sahabat melu-melu alhamdulillah wasyukrulillah. Niki menang nabi, Menang Nabi. Menang jinabi. Dadi Nabi ku tak tahu kasar. Sing keras-keras sahabat. Ojo nganti Kanjeng Nabi sak sahabatnya kasar-kasar aja ngono keliru niku. Kanjeng Nabi tetap halus. Sahabat keras, tapi keras kilo empat belas tahun gak oleh bales ngono barang Ojo dong kita kita melu keras dong kilo digegila lucu niku. niki sing ora pas teng riku ya iki atus bahasa sing bagus iki diterangno Rabbukum utawi pangeranmu alamu iku ngudaneni sapa pangeran bikum ning sira kabeh lakumu iku ana catetane Allah pirsa aku dek nganane nakal ya wis sing wis wis tobat Gue nek tobat, insya Allah yarhamku. lamun ngersakake sapa Allah Ya yarhamkum mongko melasi Allah ing sira kabeh kowe tobat iman bebas dosa nah, terus ditambahi rada ancaman au in yasha atalamun ngersakake sapa Allah yu'adzibkum Neksa Allah yang sira kabeh nek kowe ora gelem tobat ayo kepeksa aneh Allah neksa Ah saiki api-apian tobat wae. Wa ma arsalna kalan orang ngutus ingsun ing seliramu Muhammad alaihi ngatasé wak para kafir wakilan sebagai sing dipasrahi enggak Muhammad. Seliramu Muhammad tugas siji. Nyampe ke wahyu titik. Lan ora diminta pertanggung jawab apa umatnya iman apa ora iku ora innama alaikal balau wa alainal hisab padha karo mubalek mubalek bapak-bapak nuturi anak guru nuturi murid tangga siji nuturi tangga liyane pokoke nasihat nasihate sing apik sebab nggih omongan nek ora apik niku nggak ada kuping lo cara kudus tuh Mulane jeneng Nabi niku secara umum nek dawuh Mangkan ayo minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut wong mukmin nek ngomong sing apik dak iso ngomong apik meneng oh, penak nek iso ngomong sing apik dak iso ngomong apik meneng karek milih kula nyontokake biasa kula aturake wong salwangsel wong liliki wong lara kok ngene sakit napa mbak madaran oh sing atas atos napa tonggo kula persis sampean iki terus pindi dut payah apa jenggelek ambruk maneh nek ngomong sing apik sakit napa mbak madaran oh madaran kalau wis tani jantung boten nek madaran gampang napa waisan saja tik Eben, eh, oh waisan ya mulih wae sak sak mulih waisan dadi rasane enteng nek dak iso meneng oh niki ulangane jeneng nabi Semakalah wa rabbuka a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين